U sljedećem pitanju stoji selam alejkum i kažemo ga alaikum salam. Ako neko od ukućana jede svinjetinu i nož kojim reže to ili tanjir u koji vadi, da li se mora na poseban način oprati? Allah vas nagradio. Rasulullah zbog jehla nepoznavanja propisa dina i olakog držanja od strane mnogi znači sebi dozvoljavaju ono što je Allah Đelešenu strogo zabranio i haram čini dozvoljenim, jedan je svinjsko mese je haram strogo zabranjeno. I muslimani koji žive u jednoj zajednici, znači u kućnom ambijentu, porodičnom, ne smiju sebi dozvoliti da haram bude s njima. I ako smatraju to dozvoljenim, izlaze iz vjera iz dina. I zato ne smiju živjeti ti takvi zajedno. On ako smatra ispravnim, dozvoljenim jelo svinskog mesa, kad kefara billah, za nekaj Kur'an, je Allahove riječi. Zato istrana takvog mesa je strogo zabranjena i muslimani ne trebaju s takvima da trebaju objasniti, pojasniti da je to haram. Ako prihvate onda mogu se, znači, da se pokaju i vrate Allah subhanahu protivno, ti takvi koji koriste na ono što Allah zabranje, smatraju dozvolim, oni su zanijekali vjeru i din.